Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset lipnja 1527. godine iz luke San Lucar de Barameda u južnoj Španjolskoj isplovilo je pet brodova na kojima je bilo oko 600 ljudi. Predvodio ih je Panfilo de Narvaez, čovjek kojemu je Carlos I, kralj Španjolske, dao titulu guvernera i naložio mu da u njegovo ime osvoji i zavlada područjem koje se danas zove Južna obala Sjedinjenih američkih država. Na jednom od brodova bio je i Alvar Nunez Cabeza de Španjolski plemić iz obitelji koja je svoje prezime Kabeza Devaka ili Kravlja glava dobila u 16. stoljeću kada je predak Alvarove majke pomogao kršćanskoj vojsci u borbi protiv Maura, tako što je kravljom glavom obilježio put prema tajnom planinskom prijelazu. Kabeza Devaka pošao je na tu ekspediciju kao blagajnik – Putovanje je išlo dobro sve do početka travnja 1528. kada se na veliki četvrtak ekspedicija iskrcala na mjestu koje se danas naziva Tampa Bay. Guverner se na kopno iskrcao na veliki petak. Kada je ekspedicija došla u obližnje domorodačko selo, našla ga je napuštenog. Jedna od kuća bila je tako velika da se u njoj moglo smjestiti i do 300 ljudi. Među odbačenim stvarima Španjolci su našli izvečku od zlata. Sljedećeg dana guverner de Narvaez podignuo je zastavu u ime španjolskog kralja zauzeo taj dio Sjeverne Amerike. Činilo se da će osvajanje ići lako. Ali prvi je utisak varao. Alvar Njunjez Cabeza de Vaca trebao je biti blagajnik ekspedicije a povijest će kao istraživač, jedan od četvorice ljudi koji su od onih šesto koji su u lipnju 1527. isplovili iz San Lucar de Baramede, ostali na životu. Na uskrs 1528. Španjolci su susreli prve domorodce, koji su im nešto govorili i gestikulirali. Nije bilo prevoditelja. Španjolci su razumjeli da domoroci žele da oni odu iz njihove zemlje. Naravno, želje domorodaca nisu bile uslišane. Španjolci su ušli dublje u kopno. Devaka u svom opisu te ekspedicije piše. Slijedili smo obalu zaljeva i nakon marša od četiri lige zarobili četiri indijanca, kojima smo pokazali kukuruz kako bismo saznali znaju li oni za njega, jer do tada kukuruzu nismo vidjeli ni traga. Indijanci su nam rekli da će nas odvesti na mjesto gdje ima kukuruza i vodili su nas do svog sela koje se smjestilo na kraju zaljeva i tamo nam pokazali biljke koje još nisu bile zrele za berbu. Tamo smo našli mnoge sanduke za robu iz kastilje. U svakom od njih bilo je tijelo prekriveno oslikanim jelenjim kožama. Povjerenik je smatrao da je tu riječ o nekom idolatrijskom obredu, pa smo spalili sanduke s leševima. Također smo pronašli komade platna, vunene tkanine, kape s perjem koje su izgledale kao da su iz Nove Španjolske i uzorke zlata. Znakovima smo upitali indijance gdje su nabavili ove predmete i oni su nam dali do znanja da vrlo daleko odavde postoji provincija zvana Apalačen u kojoj se nalazi puno zlata. Također su nam znakovima pokazali da se u toj provinciji nalazi sve ono što mi cijenimo. sanduci, tkanine, pernata, pokrivala za glavu. Sve je to ukazivalo na postojanje trgovine s udaljenim mjestima, možda čak i s područjima u koje su početkom 16. stoljeća ušli španjolski konkvistadori. Ali te su informacije bile puno manje važne od pronalaska komadića zlata. Taj sjajni metal opčinjavao je konkvistadore. Guverner je, usprko savjetima da prvo nađe dobro sidrište i u njemu skloni brodove, odlučio da odmah s tristotinjak ljudi krene u potragu za zemljom zlata. Da stvari budu gore, svakom je čovjeku on mogao dati samo pola kilograma mornarskog dvopeka i jedan komad slanine. Guverner je poveo ljude dublje u kopnu i ubrzo su Španjolci uvidjeli da ta zemlja nije gostoljubiva. Teren je bio težak, hrane skoro da i nije bilo. Domorodci su bili nepovjerljivi prema došljacima. Počeli su i prvi okršaj. Kada su konačno došli u zemlju Apalačen, zlato nisu našli. Dočekala ih je rijetko naseljena zemlja, ispresjecana močvarama, jezerima i gustim šumama. Domoroci su sada bili otvoreno neprijateljski raspoloženi. Španjolci su protiv njih ratovali. Alvarez Nunez Cabeza de Vaca u svom opisu tog putovanja piše. Naš je marš bio izuzetno težak, jer nismo imali konja za nošenje bolesnih, niti smo bolesnima znali olakšati njihove muke. Svakim danom bilo im je sve gore. Suzdržavam se od predugog pričanja o tome. Svatko može zamisliti što se sve može doživjeti u zemlji tako strano i tako goloj od prirodnog bogatstva bilo koje vrste. Jedna trećina naših ljudi bila je opasno bolesna i bilo im je gore svakog sata. Mi smo bili sigurni da ćemo doživjeti istu sudbinu. Mogli smo se nadati samo smrti. I razmišljajući o tim i mnogim drugim okolnostima, i nakon što smo iskušali mnoge izlaze u nuždi, konačno smo se odlučili za gradnju neke vrste plovila, kojim bismo napustili ovu zemlju. Ali nismo imali alata, željeza, kovačkog pribora, kudelje, vitla, niti je bilo nekoga tko bi nas mogao poučiti u brodogradnji i iznad svega nije bilo ničega za jesti. Razmišljajući o svemu ovome, složili smo se da o svemu još jednom razmislimo. Sljedećeg dana Bog nam je poslao čovjeka koji je došao i rekao da bi mogao izraditi drvene vodilice i mješine od jelenje kože. A kako smo mi bili u takvom stanju da nam se sve što je nalikovalo na spas činilo prihvatljivim, rekli smo mu da krene na posao i od naših mamuza, samostrela i drugih željeznih naprava napravi čavle, pile, sjekire i drugi alat koji nam je trebao. Prema Devakinom računanju vremena 22. rujna 1528. godine članovi ekspedicije koje je vodio guverner pojeli su sve konje osim jednoga. Do tada je preko 40 ljudi umrlo od bolesti. Mnoge su ubili domoroci. Krajem rujna preživjeli su se ukrcali na splavi, napravljene od svega i svačega. Jedra su, na primjer, bila napravljena od košulja, vesla od kleka i borovica. Plovidba na splavima bila je mučna. Stalno je nedostajalo hrane i vode. Pitku vodu držali su u tobolcima napravljenim od konjskih nogu. Ti tobolci brzo su počeli trunuti. Tijekom jednog pristajanja na kopno, bilo je to vjerojatno na današnjoj obali Savezne države Mississippi, domoroci su napali Španjolce. Mnogi su poginuli u tom okršaju. Guverner je ranjen kamenom u lice, a i devaka je ranjen u glavu. Španjolci su se opet morali ukrcati na svoje splavi i krenuti dalje prema obali današnje Luizijane. Kada su došli do ušća rijeke Misisipi, Španjolci su već bili izmučeni i gladni. Dnevno su jeli po šaku sirovog kukuruza. Devaka piše. S obzirom na to da je došla zima i da je bilo vrlo hladno i kako smo već puno dana patili od gladi i ozljeda koje su nam nanijeli valovi, sljedećih su se dana ljudi počeli lomiti, tako da su do zalaska sunca svi oni na splavi pali na gomilu i bili tako blizu smrti da ih je samo nekoliko ostalo pri svijesti. Manje od petero ljudi ostalo je na nogama. Kada je došla noć, Kormilar i ja bili smo jedini u stanju upravljati splavi. Dva sata nakon dolaska noći, Kormilar mi rekao da sam preuzmem upravljanje plovilom, s obzirom na to da je on smatrao kako će umrijeti te noći. Tako sam ja ostao pri Kormilu i nakon ponoći otišao sam pogledati je li Kormilar mrtav, ali on je rekao da se bolje osjeća i da će on upravljati do zore. Do kraja 1528. godine od one skupine koju je guverner poveo na kopno, na životu je ostalo samo 60 ljudi. Ostali su ubili glad, žeđ, bolesti, domorodačke strele, koplja, kamenje i more. Tijekom puta Devaka je vidio svašta i sve je kasnije zapisao u svom opisu puta. Na području današnje države Luizijane Devaka je upoznao i ove domorodce. Muškarci ne nose tereta. To moraju žene i starci jer se ti ljudi najmanje cijene. Nemaju puno ljubavi za svoju djecu. Žene su prisiljene raditi teške poslove i po 24 sata, koliko traje dan i noć. One imaju samo 6 sati odmora. Većinu noći provode pazeći na vatru kako bi osušili korijenje koje jedu, a u zoru one počinju kopati i nositi drvo za ogrijevi i vodu do svojih kuća i brinu se za ostale nužne stvari. Većina tih indijanaca su veliki lopovi i, iako su vrlo darežljivi jedni prema drugima, čim netko okrene glavu, njegov sin ili otac zgrabi što može. Oni su veliki lažljivci i pijanci. Naviknuti su trčati i bez odmora i umora oni proganjajući jelena trče od jutra do noći. I puno ih ubijaju zbog toga što slijede svoju lovinu dok se ona ne umori i ponekad je čak ulove i živu. Lovinu nose na leđima i u potrazi za hranom sele se svaka dva ili tri dana. Ne sade ništa što bi moglo biti od koristi. Do proljeća 1529. na životu je ostalo 15 konkvistadora. Od onih šestotinjak koji su se sa Panfilom de Narvaezom u travnju 1526. našli ispred obale Floride. Devaka i preživjeli godinama će živjeti s domorodačkim indijanskim plemenima i pokušavat će doći do španjolskih posjeda. Tek 1536. godine Devaka i njegovi suputnici susrešće u sjevernom Meksiku skupinu španjolskih jahača. Devaka i njegovi ljudi bili su na putu osam godina. I što pješice, što plavi prevalili su put od današnje Floride do današnjeg sjevernog Meksika. Kraj puta doživjeli su Devaka i još samo troje njegovih kolega. Kada je došao u španjolske zemlje, Devaka je počeo pričati fantastične priče o Novom Eldoradu, o sedam zlatnih gradova Cibole, koji se nalaze negdje na putu kojim su prošli on i trojica preživjelih njegovih suputnika. Devaka će na kraju završiti u Africi, ali njegove priče, objavljene i u knjigama, potaknut će mnoge španjolske konkvistadore na potragu za tim zlatnim gradovima. U toj će potrazi stradati većina naroda i plemena koje je Devaka susreo na svom putu. U 16. stoljeću zlata u Sjevernoj Americi još nije bilo. Zlatne groznice doći će te kasnije. Postojale su samo kulture koje su bile drugačije od onih koje su Španjolci susreli u Mezoamerici i Latinskoj Americi. Jedna od tih kultura bila je kultura Pueblo indijanaca, koja se razvila na jugozapadu današnjih Sjedinjenih američkih država, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu pueblo zapravo španjolski znači gradić, naravno, jer to je termin koji su španjolci dali tim naseljima zato jer su ih podsjećala na nekakve njihove gradiće u doba kad su tamo španjolci u 16. stoljeću prvi put došli. Međutim, radi se zapravo ipak o relativno malim naseljima, u red veličine tisuću ljudi, možda najveća od njih, jel? koja su prilično tajanstvena zapravo što se tiče nekakve društvene strukture, kako je to sve skupa funkcioniralo. Očito je tu postojala nekakva neću reći baš hirarhijski organizirana vlast, ali nekakva elita je postojala, znamo to i po grobovima koji imaju koji su vrlo bogati, očito neki ljudi su bili značajniji od drugih, imali su pristup većim, većim izvorima nego drugi. Međutim, do, do koje mjere su to bile nekakve hijerarhije, to je veliko pitanje, ako toga se dosta lome koplja i zapravo mnogi misle da su to bile relativno male jednostavne zajednice koje su prvenstveno bile ujedinjene kroz nekakav zajednički sustav ideologije. E, ono što je interesantno i što je indikativno zapravo je da su ta puebla sva trajala relativno vrlo kratko vrijeme. To vam je bilo cijelo vrijeme nekakva bitka zapravo sa okolinom da preživite u tom jednom polu pustinskom prostoru. Oni su također bili zemljoradnici, dobrim dijelom. Jedna od glavnih njihovih djelatnosti je bio opet uzgoj kukuruza prvenstveno. I za razliku od ho-ho-kam koji su imali rijeke, ovdje rijeka niste imali, tu ste imali eventualno nekakve bujice koje su možda jednom godišnje bi tu nešto poteklo. Oni su se uglavnom e, morali osloniti na vrlo skromni priliv vode od kiše i na magaziniranje nekako tih voda u, u nekakve vodospreme koje su onda dozvoljavale da se još nekoliko tjedana nakon što ta voda ode na tom prostoru nešto uzgaja. Prema tomu to je bio jedan vrlo, vrlo krhki sustav i e, zbog toga su se zapravo ta Puebla na veliko selila. Sjeverna i Južna Amerika najkasnije su naseljeni kontinenti. Danas se smatra da su ljudi ne prije od 20.000 tisuća godina naselili Ameriku i da su u nju došli preko Beringije, kopnenog pojasa koji je spajao Sjevernu Aziju s Aljaskom. Doseljenici u Ameriku bili su lovci sakupljači. Glavni izvor hrane bilo im je meso. Lovili su krupne životinje koristeći vrškove kopalja napravljenih od kamena. Cijelo je to razdoblje dobilo naziv Clovis Horizont prema nalazištu Clovis u Novom Meksiku. Od tih lovaca sakupljača razvile su se različite kulture u Sjevernoj Americi. Razvoj je ponekad ovisio i o klimi i o vrsti zemlje. Kulture koje su se razvile u obilju velikih ravnica i velikih rijeka bile su drugačije od onih koje su razvijene na sušnijem jugozapadu današnjih Sjedinjenih država. Na taj jugozapad je oko 2000. prije Krista došao kukuruz, uvezeni iz Srednje Amerike. Na prijelazu iz stare u novu eru poljoprivreda je počela mijenjati kulturu. U dolinama rijeka Ohio, Illinois, nastala je oko 200. godine prije Krista Hopewell ekonomija, temeljena na kukuruzu. Trajala je do 200. godine poslije Krista. Na jugozapadu između 700. i 1200. poslije Krista nastala su društva Anasazi, Mogolon i Hohokam. Pueblo kultura počela se razvijati u prvom tisućljeću poslije Krista. Za njezin razvoj bile su ključne nove tehnike gradnje. Nastambe su konstruirane tako što su se slagali veliki blokovi od opeke, sušene na suncu i napravljene od gline i vode. Dimenzija 20 puta 40 cm i debljina je od 10 do 15 cm. Od tih su blokova rađeni zidovi nastambi, visokih i do pet katova, i one su građene oko središnjeg dvorišta. Obično bi se svaki kat uvukao u odnosu na kat ispod, tako da je cijela zgrada nalikovala na cik-cak piramidu. Tom metodom gradnje stropovi donjega kata tvorili su terase gornjeg. Između katova kretalo se uz pomoć drvenih ljestvi, za koje bi bio probijen otvor u stropu. Prvo Pueblo razdoblje počelo je oko 750. prije Krista i trajalo do 900. godine. U tom razdoblju ljudi su uglavnom živjeli u nastambama koje su bile raspršene, ali postojala su naselja u kojima je živjelo i do stotinu ljudi. I naselja su imala takozvanu kivu, zajedničku ceremonijalnu sobu. Već u vrijeme pred Pueblo kultura – a na Sazi, Hohogam i Mogolon razvile su se poljoprivredne tehnike koje su uspjevale u toj sušnoj klimi uzgajati kukuruz. Te kulture nastojale su vodu iz kiše i bujica upotrijebiti za navodnjavanje. Ali bio je to život na rubu. Ipak u drugom Pueblo razdoblju, koje je počelo oko 900. i trajalo do 1150. u tako oskudnom podnevlju razvila se kultura koja je dala glasovita naselja iz kanjona Čako, smještenog u današnjem Novom Meksiku. Dakle, to su nekakvi centri, međutim, dosta populacije je očito živjeli izvan toga i koja je zapravo bila svrha tih Puebla, do koje mjere stambena, a do koje mjere su zapravo to bila nekakva mjesta okupljanja i nekakva mjesta obreda zajedničkih i zajedničkih svećanosti. To su sve stvari o kojima se itekako debatira. Interesantno je da su svi oni bili povezani međusobno vrlo čvrsto u jednu mrežu e, razmjene koja je išla na vrlo velike udaljenosti i da postoji nešto što se obično zove ceste koje povezuje te različite lokalitete, kad kad po stotine kilometara daleko, međutim te ceste su jako čudne iz naše perspektive. One ne prate teren, one ne idu jednostavnim pravcima, nego idu zapravo najčešće u ravnoj liniji, pa onda čudno skreću pod pravim kutem nekamo. Pri tome se penju u spadine kanjona po stepenicama koje su uklesane u stijenu i koje kakve ovakve čudnovate stvari rade. Dakle, to je opet ukazuje zapravo na jedan e, ritualni, ideološki nekakvu, nekakvu mrežu veza koja povezuje cijeli taj prostor u jednu duhovnu zajednicu, da tako kažem, a ne političku. Naime, jedna stvar je u tome što mi nekako uvijek kad analiziramo ta stara predpovijesna društva do kojih nemamo direktnog pristupa, jel, nego samo imamo nekakve materijalne tragove njihove. Mi se moramo na neki način oslanjati, graditi svoje modele na temelju onoga što znamo ili iz sadašnjosti ili iz nekakve etnografske e, prošlosti. E, prema tomu modeli su nekakva društva koja na neki način možemo njihovu dinamiku poznavati iz drugih izvora, jel? Nažalost, niko nam ne garantira da nisu u prošlosti postojali nekakva drugačije organizirana društva koja mi zapravo ne možemo s ničim uspoređivati. Jel? I sve više izgleda da su ta pueblanska društva, recimo to je iz vremena negdje oko tisućite godine po Kristu, dakle možda 500 godina prije dolaska Evropljana, bila organizirana na neke načine za koje mi pravih analogija nemamo jel, u poznatom kasnijem svijetu. Kultura nastala u kanjonu Čako dugo je vremena zbunjivala istraživače. Najveća kuća iz Pueblo dva razdoblja bila je velika 600 soba i pokrivala je skoro hektar zemljišta. Nazvana je Pueblo Bonito. Za gradnju tog puebla bilo je potrebno najmanje 200 tisuća drvenih greda, dugih 5 metara i s promjerom od 20 cm. Neke od greda donesene su iz područja udaljenih i do 100 km. Sve je to ukazivalo na golemi rad i dobru organizaciju glavni dio gradnje obavljen je u 11. stoljeću, ali oko 1140. naglo je prekinuto s gradnjom i počelo je brzo propadanje građevine. Nije to jedina zagonetka kada je u pitanju kanjon Čako. George R. Milner i W. H. Wells u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Složena društva Sjeverne Amerike pišu. Istraživanja su se usredotočila na određivanje zašto je tako negostoljubivo mjesto poput Čakva, koje je danas izrazito sušno i ima vrlo kratku sezonu rasta plodova, uopće izabrano za koncentraciju rada koji je bio potreban da bi se u tako kratkom vremenu izveli tako masivni građevinski pothvati. Do 1970-ih smatralo se da je Čako bio pošumljena oaza koja je privukla poljodjelce koji su isprva dobro živjeli, ali su onda postali žrtve svojeg uspjeha i rasta i da su ogolili kanjon i od drveća i vegetacije kako bi izgradili velike kuće. U 1980. ta je rekonstrukcija uglavnom odbačena, kada su se pojavili dokazi koji su govorili da u Čaku nikada nije bilo šuma i da zemlja u njemu nikada nije imala veliki poljoprivredni potencijal. Danas arheolozi smatraju da su velike kuće u kanjonu Čako zapravo vjerske zgrade, možda mjesta hodočašća u svetom krajoliku. I u trećem i u četvrtom Pueblo razdoblju stvorene su velike i zagonetne građevine. U trećem razdoblju koje je počelo oko 1150. i potrelo do 1300. sagrađena je i Mesa Verde. Tamo je na litici velikog i dubokog kanjona u današnjoj američkoj državi Kolorado sagrađeno oko 200 soba. Četvrto razdoblje počelo je u 14. i završilo u 15. stoljeću. Društva Pueblo Indijanaca skoro su potpuno nestala zbog dolaska Španjolaca. Društva na jugozapadu današnjih Sjedinjenih američkih država nisu bila jedina razvijena društva. U području velikih rijeka, posebno Misisipija, razvila se još jedna velika kultura na području Sjeverne Amerike. A što se tiče ovoga naročito tih nekakvih pokazatelja vrlo kompleksne i vrlo, vrlo složene i do izvjesne mjere i institucionalizirane i hijerarhijske organizacije društva, tu su nam puno jači pokazatelji zapravo iz ovog istočnog dijela Sjedinjenih država. Tu kako vrijeme prolazi, pa sve do dolaska Europljana, također ciklički usponima i padovima se formiraju sve veći i veći ti nekakvi ceremonijalni centri, ali i centri populacija. tu de facto na koncu neki tvrde da su neki od tih centara, kao što je ovaj, Kahokija je najpoznatiji gore kod današnjega St. Louisa u Mizuriju, to su već centri kojima je možda živjelo i desetak ili petnaestak tisuća ljudi. To su očito sad već nisu nikakva egalitarna društva niti sjena, to su poglavištva vrlo jaka gdje su i kako postoje elita, gdje postoje moćnici, gdje razmjena egzotičnih materijala pokriva udaljenosti od po tisuću kilometara nabavljaju se materijale kao elementarni bakar, pa različite vrste poludragog kamenja, prekrasne izrađevine, umjetnički rađene izrađevine koje očito su nekakvi statusni simboli koje te poglavice međusobno mijenjaju. I ono što ste također spomenuli, njihova moć se zapravo održavaju u tome da kad neko od njih umre i kad ga se pokapa, onda zapravo oni uzimaju sa sobom još prilični broj svojih pratilaca. Jel? Dakle, jednostavno žrtvovanje ljudi, e, pokapanje sa poglavicama ili njihovo, dijela njihovog kućanstva ili pratnje nekakve, to je nešto što nam direktno pokazuje zapravo koja je društvena i, i ideološka moć te elite. Domorodačka društva u Sjevernoj Americi nisu bila isključivo miroljubiva. Kod naroda Anasazi nađeni su tragovi kanibalizma. U Pueblu Bonitu oko 1100. godine sagrađen je niz soba koji je zatvarao prilaz dvorištu. To ukazuje da su u to vrijeme u Pueblo upadali došljaci koji nisu bili miroljubivi. U Crow Creeku u Južnoj Dakoti kasnih 1970-ih otkriveno je nalazište koje ukazuje na mjesto masovnog ubijanja. George R. Milner i W. H. Wells u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Složena društva Sjeverne Amerike pišu. Nakon iskopavanja otkriveni su ostaci najmanje 486 osoba koje su pobijene sredinom 14. stoljeća. Muškarci, žene i djeca stradali su u napadu koji je vjerojatno rezultirao smrću većine stanovnika sela. Kosti su imale tragove ozljeda od batina, strijelica i porezotina, koje pokazuju da su tijela skalpirana, obezglavljena i raskomadana. Ostaci su razbacani i ostavljeni tako dugo da su tijela stigla istrunuti, lešinari nahraniti se i kosturi raspasti. Na kraju su se ljudi ipak vratili i skupili kosti, stavljajući ih na metar i pol visoku gomilu koja se nalazila unutar obrambenog jarka koji je okruživao naseobinu. Ratovanje, prepadi na malene skupine, pljačkanje, sve su to bili znakovi polaganog propadanja društva. Kolaps društva ne znači da su sad svi ljudi e, umrli, nestali i da ih nema. Jel? E, kolaps znači da je e, razina organizacije društvene pala na nižu stepenicu na toj ljestvici, da je interakcija smanjena, da je, ne znam, društvima koji su bili koja su bila pismena, pismenost nestaje. Dobro, to sad se ne odnosi na ovaj naš primjer do duše, ali zapravo nakon svakog kolapsa ljudi ostaju, dobar dio ljudi barem ostaje i onda oni rade stvari žive na jedan drugačiji izmijenjeni način, kad kad čak i odu negdje pa na drugom mjestu obnavljaju svoj život. E, rekao sam zapravo malo prije da su ta e, društva i poglavištva, ali ova, ova zagonetna društva za koja zapravo ne možemo reći što su bila nekakva ta seoska društva, uvjetno rečeno možda isto nekakva poglavištva E, da su bila inherentno nestabilna i da su te zajednice kratko trajale, te političke jedinice da su kratko trajale. To je ono što vidimo zapravo na američkom jugozapadu u tom ho-ho-kam kompleksu, odnosno pueblo kulturi, kako god hoćete, kroz stotine godina. Vi imate čako, kanjon Čako koji traje, mislim da sam vrhunac njegov traje sto, jedno stoljeće. On traje par stoljeća sve skupa, ali jedno stoljeće stvarno tu centar svega što se događa. Nakon toga se Čako raseljava, teorija je najvjerojatnija da je došlo jedno relativno dugo e, razdoblje suše, pošto su to i ovako krajevi vrlo na rubu kad se tiče uzgoja e, žitarica, jel? Ako imate duže razdoblje suše, onda stvar jednostavno se ne može održati i ti ljudi su otišli u neke druge krajeve gdje im je bilo bolje. Čini se da je dobar dio njih otišao zapravo sjevernije gore na onaj prostor koji se zove, amerikanci to vole zvati Four Corners, to je mjesto gdje se sastaju New Mexico, Arizona, Colorado i Utah. Selidva ljudi na neko drugo područje nije spriječila ponovni kolaps i napetosti. Pojeblo tri razdoblju, koje je počelo kada je gradnja u kanjonu Čako prestala, ljudi su se preselili na sjever. To je bilo negdje sredinom 12. stoljeća. U 13. stoljeću ljudi Pueblo tri kulture susreli su se s nasiljem. Arheolozi su oko Mesa Verde našli na tragove zasjeda koji su postavljene pojedincima i manjim skupinama ali u Castle Rock Pueblu u Južnom Koloradu pronađeno je nalazište s 41 tijelom. Ti su ljudi poginuli u jednom incidentu koji se dogodio oko 1280. godine. Tragovi nasilnih sukoba vidljivi su i u drugim naseljima iz Pueblo tri razdoblja. Najpoznatije od tih nasilja je pak onaj Mesa Verde koji je jedan takav pueblo, ali de facto uzidan u, u, u stijenu kanjona. I onda tu egzistiraju idućih 200-300 godina da bi ponovo nakon nekog vremena opet tu se hipotetizirao nekakvoj suši, ali nisu baš samo to prirodni uzroci. Vjerojatno je i, i, i društvena dinamika tih zajednica da one mogu nekoliko generacija funkcionirati i onda dolazi do fisije. Dakle, nakon nekakvog, mislim da je Mesa Verde postoji negdje do 13. ili 14. stoljeća, onda se i od tamo ljudi opet nekako dispergiraju, napuštaju te prostore i odlaze na neka treća mjesta. De facto odlaze tamo gdje su i sada. E, vi na mnogo mjesta, naročito u New Meksiku, ali i u drugim nekim saveznim državama američkim, imate cijeli niz puebla koje dan danas žive to su oni Zuni, Hopi i, i Teva i da ih sad ne nabrajam, dalje. Prema tomu, taj dio je nama relativno dosta jasan e, završetak te priče. Ali ti ljudi su dočekali onda Španjolce i dočekali su nakon toga i ove Angloamerikance kad su došli i de facto danas još imate cijeli niz tih puebla koji su imaju status nekakvih rezervata ili već kako koji gdje te autohtone američke populacije i dalje žive. Na jednom promijenjeni, ali do izvjesne mjere ipak još uvijek tradicionalni način. Oko godine 980. Torvald i njegov sin Erik morali su otići iz Norveške. Otac i sin morali su otamo otići zbog, kako vikinška saga navodi, nekih ubojstava. Skrasili su se na Islandu, ali ne zadugo. Sin Erik pokazao je da mu je narav poput očeve, što zbog svoje brade, a što zbog naravi, dobio je nadimak crveni. Erik je upao u nevolje, ubio neke ljude i morao je bježati iz mjesta Haugdal na sjeverozapadu Islanda. A onda je po treći put Erik upao u nevolje. Opet su poginuli neki ljudi i ovoga je puta Skupština na Islandu odlučila da se Erik na tri godine progna s otoka. Kamo je Erik Crveni mogao otići? Nije mogao ostati na Islandu, u Norvešku se nije mogao vratiti. Erik je odlučio krenuti na zapad. 50 godina prije nego što je eksplodirala vulkanska narav Erika Crvenog, norveškog pomorca Gun Bjorna Ulfsona poluje je bacila zapadno od Islanda i tada je ugledao neke otoke i grebene. Kada se vratio na Island, Gunbjorn je proširio priču o svojim doživljajima. Ali nitko se nije usudio poći njegovim putem, nitko do Erika Crvenog, koji je bio protiran iz svih vikinških zemalja. Erik i njegovi sljedbenici ukrcali su prtljagu i nešto stoke na brodove i isplovili iz Islanda. Brodovi na kojima su plovili nisu bili spektakularni, Godine 1962. u fjordu Roskildu, Danskoj, nađeni su ostaci pet vikinških brodova, koji su namjerno potopljeni kako bi zapriječili ulaz u fjord. Najveći od tih brodova dug je 28 i širok 4,5 metra. Ti su brodovi imali jedan jarbol i jedro. Uz jedra pogon tim brodovima davala su vesla. Na većim brodovima svaki je čovjek veslao jednim veslom. Na takvim su brodovima Erik Crveni i njegovi sljedbenici krenuli na plovidbu Sjevernim Atlantikom. Erik Crveni i njegovi kolonisti pronaći će novu zemlju na zapadu. Nazvaće ju Grenland, zelena zemlja. Nakon tri godine Erik se vratio na Island i proširio glas o novoj zemlji. Vikinzi su je krenuli kolonizirati. Obitelj Torvalda i Erika dala je još jednog velikog pomorca. Erikov sin Leif Erikson poznat pod nadimkom Sretni, krenut će još dalje na zapad od svog oca. Najraniji kontakt Europe sa e, Amerikom, sjevernom, su napravili vikinzi. I to negdje iza tisućite godine po Kristu, nakon što su sa Islanda prvo kolonizirali Grenland, i onda od Grenlanda zapravo više nije bilo tako jako daleko, one su plovili po tim prostorima i Dosegli su sigurno e, Labrador poluotok, današnjoj sjeverističnoj Kanadi, i Newfoundland koji je uz Labrador uz, južni, južni rub Labradora, to je zapravo ulaz u rijeku Svjetog Lorenca i kroz to onda doista ulaz u sjevernoamerički kontinent. Ima literarnih podataka iz e, mitova zapravo, nordijskih, vikinških i također postoji vrlo malo, ali postoje i arheološki tragovi na Newfoundlandu, nekakvog prisustva e, vikinga negdje vjerojatno u 11. stoljeću na tim prostorima. Međutim, očito to je prisustvo bilo vrlo, vrlo malobrojno, vrlo kratkotrajno i nakon nekog vremena su se oni iz tih krajeva povukli, povukli su se da pači sa Grenlanda, nisu mogli tamo se održati dijelom radi, radi promjena klime, postalo je postepeno hladnije, a s druge strane ispuštali su se sa sjevera sve više radi toga i domaće stanovništvo s kojim oni nisu baš znali izaći na kraj. Tako da su vikinzi od toga odustali, a mislim to je bilo jedno sasvim drugo vrijeme. 11. stoljeće i, i e, kraj 15. stoljeća kad Kolumbo plovi se ne mogu usporediti što se tiče gospodarstva i, i cijele političke pozadine toga. Jel? Dakle, vjerojatno Europa u 11. stoljeću nije bila niti, niti organizacijski, niti tehnološki spremna da kolonizira novi kontinent i taj kontakt je dokazan, ali zapravo nije doveo do nikakvih promjena u povijesti američke civilizacije. Godine 1960. stotinjak metara od plitkog zaljeva na obali Newfoundlanda pronađeni su ostaci naselja koje su temeljili vikinzi predvođeni sretnim Leifom Eriksonom. Nalazište je poznato pod imenom Lands o Meadows. Na njemu su bili vidljivi ostaci vikinške kuće. Bili su to vidljivi temelji kuće. Nakon iskopavanja pronađeni su ostaci još osam zgrada. Među njima je bilo prostranih, višesobnih struktura, ali bilo je i malenih kuća. Sve te zgrade imale su zidove od busenja trave podoprte drvenim okvirom. Građevine su bile korištene za život, ali i kao radionice. Među njima je bila i kovačnica. U naselju je živjelo od 70 do 90 ljudi. Među njegovim ostacima pronađeni su željezni čavli, Nalaz ukazuje na to da su vikinški dugi brodovi u tom naselju bili izlačeni na obalu i popravljani. Tijekom iskopavanja u tom naselju pronađeni su i znakovi prvog topljenja željeza na američkom kontinentu. Vikinzi su se u Sjevernoj Americi zadržali kratko. Sljedeći Evropljani koji će doći do Novog svijeta ostaće tamo puno duže. Riječ je naravno o Španjolcima. Nakon Srednje i Južne Amerike, španjolski istraživači i konkvistadori došli su i na sjever tog kontinenta. Prvi je bio, koliko ja znam, Ponce de Leon koji je 1513. Eh, dakle prije osvajanja Meksika već se iskrcao na Floridi, ali tražio je izvor vječne mladosti, navodno. Nije ga našao, nažalost, i nije, nije baš ostavio nekog posebnog traga. Međutim, naročito intenzivno se počelo ulaziti u to područje nakon osvajanja, neposredno nakon osvajanja Perua i Meksika. To je bilo doba konkviste, konkvistadora koji su sad, posebno nakon što je to silno blago pronađeno u Meksiku i, i pokradeno, je pljačkano u Meksiku i u Peru, mislilo se da toga ima još ukratko. Jel? I tu su sad bile ove e, ekspedicije španjolskih e, konkvistadora, Pinjeda koji je 519. ušao u deltu Misisipija, nakon toga e, Narvajas i Kabesa Devaka koji su 20. i 30. godina imali jednu epopeju s koje se vratilo je mislim dvoje ljudi koji su se tamo negdje pogubili isto uz Meksički zaljev pa su onda pješice prošli kroz cijeli Teksas i sve do negdje do Pacifičke obale pa se spustili dole u Meksiko a naročito je bitnu ulogu odigrao vjerojatno Hernando de Soto koji je od 539. do 1543. prošao sa velikom grupom konkvistadora, krenulo ih oko 600, vratilo ih se, ja mislim, oko 200 tinjak, koji je krenuo opet negdje iz Floride i onda prošao kroz ove današnje južne savezne države Amerike, došao do Mississippija, prešao, vratio se i onda se spustio natrag. Pons de Leon bio je prvi španjolski istraživač koji je krenuo prema sjeveru kontinenta. Alvar nunjec Cabeza de Vaca i njegova trojica preživjeli kolega iz ekspedicije koji je 1527. poveo guverner Narvaez u svom su epskom putovanju prošli kroz cijeli današnji jug Sjedinjenih država, ali oni nisu ostavili previše traga na tom kontinentu. Prvi značajniji trag ostavit će Hernando de Soto – Pons de Leon krenuo je u potragu za izvorom vječne mladosti. Devaka je bio blagajnik koji je postao istraživač. De Soto je bio pravi španjolski konkvistador koji će ostaviti plameni trag na sjevernom dijelu američkog kontinenta. Roditelji su htjeli da on bude pravnik. On je htio otići u Indiju i tamo se proslaviti. U novom svijetu De Soto su vještina, odlučnost i bezobzirnost donijeli slavu i novac. U odlučnoj bici kod Kahamarke njegovi su konjenici donijeli pobjedu Francisku Pizaru. On se vratio u Španjolsku, ali tamo je bio nemiran. Htio je poći u Amazoniju. Španjolska kruna imenovala ga je za guvernera Kube i poslala ga na Floridu. U svibnju 1539. godine De Soto i njegovih 700 ljudi i 10 brodova pristali su kod današnjeg Tampa Beja. Zimu su proveli u malenom indijanskom selu Apalače i onda su krenuli dalje. Na području današnje Alabame, utvrđenom mjestu Mauvila, današnjem Mobile Bayu, prvi se put Desoto suočio s indijanskom pobunom. U opisu Desotovog putovanja kroz sjever Amerike, kojeg je napisao njegov pratitelj Elvas, ovako je opisana ta pobuna. Indijanci su se tako srčano borili da su nas stalno odbacivali iz grada. Guverner je, vidjevši to s onima koji su ga pratili na konjima i s pješacima koji su se vraćali, ušao u grad. To je kršćanima dalo mogućnost da zapale vatru pod kućama i da poraze indijance. Dok su oni pred pješacima bježali iz grada, konjanici su ih gurali prema gradskim vratima, gdje su se ovi, izgubivši svaku nadu da će pobjeći, hrabro borili. Nakon što su kršćani ušli među njih sjekući ih mačevima, indijanci vidjevši da su svladani počeli su bježati u goruće kuće gdje su se naslagani jedan na drugoga ugušili i izgorjeli. Sve u svemu, tamo je ubijeno 2500 indijanaca ili negdje oko toga broja. Od kršćana tamo ih je ubijeno 18. Indijanci nisu uspjeli zaustaviti Desota. On je preko Floride, dviju Karolina, Georgije, Alabame došao do rijeke Mississippi. Nakon toga on je krenuo u današnji Arkansas i u Louisianu. Početkom 1542. De Soto i njegovi konkvistadori vratili su se do Misisipija i tamo je De Soto obolio od groznice i umro. Luis de Moscoso, kojeg je De odabrao za nasljednika, predvodio je preživjele. Svaki drugi je umro tijekom pohoda iz rijeku Misisipi i onda prema Meksiku. Tamo su došli 1543. nakon četiri godine puta. On je jedan od rijetkih ljudi koji su vidjeli tu kasnu, vrlo visoku kulturu na prostoru Misisipija još živo. jel? dakle te e, ceremonijalne centre sa tim velikim gomilama e, gdje su te poglavice stolovale, to je tada još funkcioniralo kad je on tamo došao postoje neki zapisi njegovi i, i onda još iz neposredno kasnijih malo vremena. Međutim, on je s jedne strane bio pravi onaj konkvistador kako si zamišljamo, nemilosrdan, bezdušan, oni su tamo napravili silne e, strahote, pobili masu ljudi putem, e, ponašalo se se užasno ukratko. Međutim, to je zapravo sve skupa relativno nebitno sa onim što se dogodilo nakon toga, a to je epidemije velike koje su izbile, jer očito je tu bilo e, nešto ljudi koji su donijeli sa sobom uzročnike bolesti koje su u Americi bile nepoznate i za koje ta domaća populacija nije imala nikakvih mehanizama da se od njih štiti. Tako da je da su kasniji istraživači koji su ušli u to područje zapravo ušli u jedan potpuno izmijenjen svijet. Velikim dijelom su te stare kulture i te populacije bile zbrisane zapravo bez direktnog dodira sa e, došljacima iz Europe u smislu nekakvog osvajanja, borbi, e, istribljivanja, nego su de facto nastradale zbog bolesti koje su europljani doveli, donijeli sa sobom. Tako da su u kasnijim kontaktima već jednostavno ta društva su se raspala radi toga jer je bilo previše, preveliki dio populacije jednostavno poumirao od bolesti. Jared Diamond u knjizi Sva naša oružja piše da se u vrijeme njegove mladosti, on je rođen 1937. u američkim školama učilo da je Sjevernu Ameriku izvorno naseljavalo samo milijun indijanaca. Arheološka pak iskapanja pokazala su da je riječ bila o možda 20 milijuna domorodaca koji su dočekali bijelce. Većinu od tih 20 milijuna nisu pobili konkvistadori poput Desota ili bijeli doseljenici koji su došli iz Europe. S puškama i konjima bijelci su u Sjevernu Ameriku donijeli još strašnije oružje. Bolesti. Jared Diamond u knjizi Sva naša oružja piše. Glavni ubojice bile su zarazne klice staroga svijeta kojima indijanci nisu bili nikada izloženi, pa na njih nisu bili imuni, ni genetički otvorni. Boginje, ospice, gripa i tifus natjecali su se za prvo mjesto među ubojicama. Kao da to nije bilo dovoljno, u stopu su ih pratili difterija, malarija, zaušnjaci, hripavac, kuga, tuberkuloza i žuta groznica. U nebrojenim slučajevima bijelci su zapravo bili svjedoci katastrofe izazvane dolaskom zaraznih klica. Primjerice, indijansko pleme Mandan s jednom od najsloženijih kultura na području velikih ravnica zaraženo je 1837. boginjama Sparobroda koji je iz St. Louisa plovio uzvodno rijekom Missouri. U samo nekoliko tjedana od 2000 stanovnika jednog sela plemena Mandan ostalo je samo 40 osoba. Ljudi su u Sjevernu Ameriku došli prije otprilike 20.000 godina. Potomci tih doseljenika u Sjevernoj su Americi stvorili niz različitih kultura i društava. Naselili su ogroman prostor od šumovitog istoka preko područja velikih rijeka i velikih ravnica sve do sušnog jugozapada i ledenog sjevera. Sve je to nestalo kada su u Sjevernu Ameriku došli bijeli ljudi, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu mi nije u pitanju sama činjenica da je zapravo to je jedan užasan događaj koji je e, ne decimirao to stanovništvo, nego je pomrlo vjerojatno, teško je govoriti sad u nekakvim postocima, ali više ljudi je pomrlo nego što je ostalo u svakom slučaju. Dakle, to je jedna strahovita katastrofa koju nijedno društvo ne može priživjeti. Dakle, posljedica toga je zapravo bio raspad svih tih starih društvenih institucija. Jel? E sad, nakon toga su se stvarale nekakve nove zajednice, nekakve nove društvene institucije i cijela ona... E, onaj mozaik indijanskih plemena kakve mi znamo iz jasno idealizirane iz nekakvih romana i filmova, to je zapravo nešto što je nastalo nakon toga ta su plemena na neki način nasljednici ovih starijih kultura, ali u jednom vrlo promijenjenom obliku. jasno, taj, te promjene su bile vrlo različite, ovisno o tomu na koji dio, na koji prostor gledate. Onaj najklasičniji indijanac koji jaši na konju i, i, i lovi bizone ili lukom i strelom ili, ili puškom, jel? To je nešto što je sasvim novog datuma i vezano je sad već ne samo za te katastrofe koje su se desile zbog širenja bolesti, nego direktno vezano na širenje naseljavanja Evropljana i taj pritisak koji je cijelo vrijeme sa istoka prema zapadu pomalo potiskivao, ta plemena koja su se onda nalazile u sve manjem prostoru, u sve lošijem prostoru, jel, mislim gospodarski teže iskoristivom, i tu su sad nastajale i, i među njima mnogi sukobi, ratovi među indijancima, odvajanje pojedinih novih plemena. Jedan od naj ovako medijski klasičnih primjena, e, primjera nekakvog indijanskog plemena lovaca tih na bizone, to su ovi e, komanči recimo, koje je jedno sasvim novo nova zajednica koja je negdje vjerojatno u 18. ili čak 19. stoljeću nastala kao jedan ogranak jedne druge velike grupacije indijanske, kao posljedica tih pritisaka de facto koje su evropljani unosili. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijest četvrtkom za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Jurica Novosel, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.